Aldudei bajean emazten eskubideen egunakari ohitura bada egun horren markatzia. Maika Alfaro aldudarrak beste urteetan egun hau nola markatzen den aipatzen dauku. Usaian badu uh, urtean dana bat, uh, usaila badela egiteko emazteen uh, otordu bat. Beraz badu ezakien nimentuaz amak uh, dotzen atorte egiten dela, ostatu guztietan uh, trukatuz, eta hori badu bultia bat egiten dela, baina uh, bon, ez Baina, alare ekitali bizki polita da, eh, da parada bat, pixka bat, emaztean eh, elgarretaratzeko, adin inguzietarik, eta biziki momentu goxo bat da. Baina nahurten, egitarau berezi batekin martxoak sortzi eguna antolatuko da. Aldu den, segi pilota bat asunetik, bin pilota partida izanen dira, bat palantxan eta bestia palan, eta jokalariak urepele aldude eta bankakoak izanen dira. Eta gero alfarroenia ostatuan, pintxo poteoa eginen da, erakusketa baten aurkezpen batekilan. Maika Alfaro Alfaroen jaustatukoa eta egitarauaren antolatzaileak erakusketaren xehetasunak emaiten ditu. Ardion, eh, erakusketa hori da, um, ariketa tipi bat justuki lehen da aurten eh, egiten dugula. Eta, uh, da, urrepeldak batek sortu duen ariketa tipi bat, da, um, ukumiloaren uh, beraz, feministen uh, simboloaren majazkia eta galdegina da, esku izendatzea goresten dugun emazte bat, eta zendako goresten dugun. Eta ordean hori, pixka bat bajeatu ditugu hiru eta helburia da hor, ebiagoitzuntan, eh, sortzean, eh, erakusketa bat sortzea esku hori guziekin. Ondotik, erakusketa horren ikusteko parada izanen da, urepeleko Amerikan oinean izanen baita martxoaren bukaera arte.